για τη φυλακή. Η στενή, η μπουζού, το κελί, το chain gang, όπως λένε και στο Αμέρικα, όπως και να την πείτε, είναι κάτι που έχει προσφέρει έμπνευση και έχει αφήσει το στίγμα της στην ε, rock hip hop κουλτούρα σε μυριάριθμα κομμάτια. Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με γκάζια και με Iron Maiden από το Number of the Beast, το άλμπουμ, το 1982 το εμβληματικό The Prisoner, το οποίο εμπνέεται και έχει πάρει και το όνομά του και τα εισαγωγική ομιλία εκεί που ακούγεται στο κομμάτι από μια καλτ βρετανική σειρά της δεκαετίας του 60 με τον ίδιο τίτλο The Prisoner πρωταγωνιστούσε ο, ο Patrick McGoohan. Η ιστορία και της σειρά αλλά και του κομματιού ακολουθεί τον νούμερο 6, ο οποίος είναι ένας πρώην μυστικός ε, πράκτορας και αυτός κρατιέται χμάλωτος σε ένα μυστήριο παραθαλάσσιο χωριό όπου όλοι το ξέρουν με το νούμερό του παρά με, το, με κάποιο όνομά του. Το βασικό νόημα ας πούμε, και της σειράς αλλά και των ε, στίχων του κομματιού των ε, Iron Maiden είναι η σημασία της ε, ατομικότητας, το να ε, ανθι, ανθίστασε στις δυσκολίες και η ανάγκη για ελευθερία απέναντι σε ένα καταπιεστικό καθεστώς. Και όλα αυτά ε, υπερτονίζονται με την κλασική πλέον ε, τάκα I'm not a number, I'm a free man. We want information. Information. Information. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. I'm not a prisoner, I'm a free man. Λοιπόν, ουρλιάζει παθιασμένα ο Μπρούς δίκησον εδώ, στα ντουζένια του και αυτός και οι υπόλοιποι Maiden. Ε, έχει φοβερό ενδιαφέρον πως ε, rock και hard rock και metal bands παίρνουν έμπνευση από τέτοιες σειρές παλιές 60s της ε, βρετανικής τηλεόρασης, του BBC φαντάζομαι, τις οποίες ε, ούτε και θα τις δούμε, ούτε και έχουν γραφτεί έτσι ας πούμε στο ελληνικό συλλογικό ασυνείδητο. Ε, είναι ένας ε, παράλληλος ε, πολιτισμικός κόσμος που μας ξεκλειδώνεται μέσω της μουσικής και μαθαίνουμε έτσι και άλλα πράγματα μέσω αυτής, ε, διακλαδώνοντας ας πούμε στην ε, Βρετανική παράδοση και στον τομέα παραδείγματος χάρη της τηλεόρασης. Ένα άλλο τέτοιο παράδειγμα που έχω στο μυαλό είναι όταν έψαχνα για το συγκρότημα Murder by Death και ξανά και ξανά έπεφτα σε μια κομική αγγλική σειρά ακριβώς με τον ίδιο τίτλο. Και μιας και που αναφέραμε το Ηνωμένο Βασίλειο πάμε εκεί κοντά στην ε, δημοκρατία της ε, Ιρλανδίας και στους ε, Thin Lizzy οι οποίοι το 1976 κυκλοφορούν το άλμπουμ Jailbreak, το οποίο ήταν αυτό που έμελε να τους ε, ανεβάσει και στα αμερικάνικα charts και ακροατήρια. Και εδώ ε, είναι το κομμάτι που ανοίγει το δίσκο και φυσικά έχει τον ίδιο τίτλο, γιατί τι θέλει πιο πολύ ένας ε, φυλακισμένος, αν όχι την ε, αποφυλάκησή του, ονειρεύεται μία απόδραση. Thin Lizzy, Jailbreak. see coming, I think it's best. You move away, do you hear what I say? From under my breath. us won't survive. See the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail like the game. νομίζω μαζί με το The Boys Are Back in Town από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του ήχου των ε, Thin Lizzy και έτσι αντίστοιχα και ο Phil ε, Lynott ε, στην καλύτερη του φάση ever. όσοι έχετε βρεθεί στο Δουβλίνο μετά από πρωτοβουλία της μητέρας του υπάρχει σε ένα πολύ κεντρικό δρόμο ένα άγαλμα του Φιλ ε, Λίνοτ και είναι έτσι σε ε, ένα προς ένα διάσταση τέλο πάντων και <laughs> την τελευταία φορά που είχα επισκεφτεί τη χώρα και έψαχνα έτσι μέσα στη νύχτα να βρω το ξενοδοχείο, το σπάντο hostel που θα έμενα και έτσι μέσα στο ψηλόβροχο και το κρύο κάπου έπεσα μούρι με μούρι με το άγαλμα και ήταν έτσι μια ε, πολύ όμορφη στιγμή. Όπως καταλαβαίνετε το αφιέρωμα για τις ε, φυλακές απόψε περιλαμβάνει και αρκετή δόση από country. Και κάποιος ο οποίος ε, έχει τραγουδήσει πολύ για τους παρανόμους και για εγκλήματα αλλά έχει και τραγουδήσει και ο ίδιος μέσα στις φυλακές σαν έτσι προσφορά προς τους κρατούμενους είναι φυσικά ο Τζόνι Κάς. Και εδώ σε ένα κομμάτι που δεν είναι βιογραφικό, αλλά έτσι με την ε, γνώριμη φόρμα των ε, storytelling κομματιών του Κάς, μας περιγράφει πώς έγινε και έβαλε την περιβόητη ρίγοτη στολή του φυλακισμένου. I got stripes. a Monday I was arrested uh-huh. on a Tuesday. They locked me in a jail. On a Wednesday, my trial was attested. On a Thursday, they said guilty, and the judge's gavel fell. I got stripes, stripes around my shoulders. I got chains, chains around my feet. I got stripes stripes around my shoulders. And them chains, them chains, they're about to drag me down on a Monday. Got my striped breeches uh-huh. on a Tuesday. Got my ball and chain on a Wednesday. I'm working digging ditches on a Thursday. Lord, I beg them not to knock me down again. I got stripes stripes around my shoulder. I got chains, chains around my feet. I got stripes, stripes around my shoulder. And them chains, them chains, they're about to drag me down. On a Monday, my mama come to see me. On a Tuesday, they caught me with a file. On a Wednesday, I'm down in solitary. On a Thursday, Lord, I start on bread and water for a while. I got stripes, stripes around my shoulders. I got chains, chains around my feet. I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, them chains, they're about to drag me down. Βλέπουμε λοιπόν πολλές ε, γνώριμες εικόνες που μας έρχονται κυρίως από τις ε, ταινίες του Hollywood σχετικά με τις αμερικάνικες φυλακές η μπάλα στο πόδι με την αλυσίδα, the old ball and chain η ρηγοτή στολή που νομίζω πρέπει να έχει καταληφθεί πλέον ε, τουλάχιστον στην Αμερική είναι αυτή η πορτοκαλιά η ολόσωμη που βλέπουμε και στις ταινίε και στις σειρέ. Και βέβαια εδώ ο Κάς μάλλον πρέπει να μας ε, περιγράφει και μια αγροτική φυλακή γιατί κάπου εκεί σε, στο στίχο γράφει ότι είναι και στα, ε, στους λάκους και στα χαρακόμματα και σκάβει τέλος πάντων. Καλησπέρα μικροφωνική στην ε, Άννη, καλησπέρα και στο Στέλιο. Μας γράφει Άννη για το Πράσινο Μίλι, κλασική έτσι, ταινία με φυλακισμένους. Εκεί βέβαια ήταν και μελοθάνατοι, μια βασική διαφορά. Ε, country σας υποσχέθηκα, country έχουμε και για τη συνέχεια. Από το 1970 ο Tom T. Hall, ε, μάλλον εδώ πρέπει να είναι πιο αυτοβιογραφική κατάσταση παρά στα όρια του φανταστικού, όπως ήταν του Κάς, και μας ε, περιγράφει εδώ ο τραγουδοποιός πως αναγκάστηκε να περάσει μια εβδομάδα σε μια παρχιακή φυλακή. A week in a country jail. One time I spent a week inside a little country jail And I don't guess I'll ever live it down I was sitting at a red light when these two men came and got me and said that I was speeding through their town. Well, they said tomorrow morning you can see the judge, then go. They let me call one person on the phone. I thought I'd be there overnight, so I just called my boss to tell him I'd be off, but not for long. Well, they motioned me inside a cell with seven other guys one little barred up window in the rear. My cellmate said if they had let me bring some money in, we ought to send the jailer for some beer. Well, I had to pay him double cause he was the man in charge, and the jailer's job was not the best in town. Later on, his wife brought hot bologna, eggs, and gravy. The first day I was there, I turned it down. Well, next morning they just let us sleep, but I was up real early, wondering when I'd get my release. Later on, we got more hot bologna, eggs, and gravy, and by now I wasn't quite so hard to please. Two days later, when I thought that I had been forgotten, the sheriff came in chewing on a straw. He said, Where is the guy who thinks that this is Indianapolis? I'd like to talk to him about the law. Well, I told him who I was and told him I was working steady, and I really should be getting on my way. That part about me being who I was did not impress him. He said the judge will be here any day. The jailer had a wife, and let me tell you, she was awful. But she brought that hot bologna every day. And after seven days, she got to looking so much better. I asked her if she'd like to run away. Well, next morning, that old judge took every nickel that I had. And he said, son, let this teach you not to race. The jailer's wife was smiling from the window as I left. In 30 minutes, I was out of state. Άλλη μια φορά βλέπουμε το μοτίβο ε, ανάλαφρη μουσική και τρόπος έτσι, εκφοράς του λόγου και ε, από πίσω ξυστορούνται βαριά βάσανα. Καλησπέρα και στον Όμηρο που μας γράφει ότι ο ε, Χολ έβγαλε και δίσκους στη φυλακή και ότι δουλέψανε καλά οι δισκογραφικές από μεριά του. Η κλάση για τη συνέχεια με ένα συνήθιστο κομμάτι Jail Guitar Doors. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1978 σαν ε, B-side στο single Class City Rockers και η, η, ιστορία του είναι ότι είχε άλλο τίτλο το κομμάτι λεγόταν The Lonely Mother's Son και γράφτηκε από τον ε, Joe Strummer για το προηγούμενο του συγκρότημα από τους Class, τους 100 Winners ο κιθαρίστας των Plasmic Jones αργότερα ξανάγραψε τους ε, στίχους και τους ε, προσάρμοσε στο ύφος των Class. Εδώ λοιπόν οι στίχοι αναφέρουν τις ε, νομικές και προσωπικές έτσι, κακοτοπιές τριών γνωστών ροκ κιθαριστών του Wayne Kramer των MC5, ο οποίος είχε φυλακιστεί για κατοχή κοκαίνης, του Peter Green των Fleetwood Mac, ο οποίος είχε ψυχιατρικά ζητήματα και κάποια στιγμή αποφάσισε να χαρίσει και όλη την περιουσία και βέβαια του αιώνιου κακού παιδιού του Keith Richards, των Stones φυσικά, ο οποίος ε, το 1977 είχε σύλληψη σχετική με ναρκωτικά στο Τορόντο. Έχει ενδιαφέρον όμως πιο πολύ από το ίδιο το κομμάτι το ότι η θεματική ας πούμε και η στίχη του κομματιού όθησαν ε, τον ε, Βρετανό τραγουδοποιό και τραγουδιστή Billy Bragg, τον έχουμε βάλει αρκετές φορές αν θυμάστε, να φτιάξει μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία με τίτλο Jail Guitar Doors το 2007, όπου η αποστολή είναι να παρέχει μουσικά όργανα, κυρίως κιθάρες και εξοπλισμό, σε κρατούμενους για να τους βοηθήσει στην ε, αποκατάστασή τους και να μειώσει τέλο πάντων τη βία μέσα στις φυλακές. Πάντα μου αρέσουν αυτές οι τρελές αλληλουχίες γεγονότων. The Class Gel Guitar Doors among the stars. Αφήσαμε ω το πρώτο μισάωρο της υποψήνης εκπομπής ήδη πίσω μας. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, <clears throat> είναι η εκπομπή «Απολαύστε ανέθινα» και έχουμε αφιέρωμα σε τραγούδια που γράφτηκαν για τις φυλακές. <clears throat> Αυτή ήταν η Soundgarden και το κομμάτι Rusty Cage, το οποίο δεν μιλάει για κυριολεκτικά για σοφρονιστικό ίδρυμα, αλλά πιο πολύ για την αίσθηση ότι είσαι παγιδευμένος κάπου και την έντονη επιθυμία να δραπετεύσεις από αυτό το κάπου. Η έμπνευση του Chris Cornell για αυτό το ε, κομμάτι ήταν έτσι κυρίως ε, κλειστοφοβικές εμπειρίες που είχε. Σε τι άλλο, σε λεωφορείο της περιοδίας, το tour bus που λέμε και στο χωριό μου και έτσι χρησιμοποιώντας εντελώς σουρεαλιστικές ε, εικόνες και αισθήσει μας περιγράφει ότι θέλει να δραπετεύσει τόσο πολύ που θα ήθελε να καβαλικεύσει μια γέλη από σκυλιά, να τον κατεβάσει σε ένα ποτάμι και από εκεί στην ελευθερία. Έχει ενδιαφέρον ακόμα και αυτό που έτσι στην ε, rock and roll μυθολογία φαντάζει απόλυτη ελευθερία, δηλαδή να είσαι με το συγκρότημά σου ας πούμε, σε ένα βανάκι και να γυρνάς στη χώρα και να κάνεις συναυλίες από εδώ και από εκεί ε, για κάποιον ο οποίος ε, αισθάνεται κλειστοφοβικά μπορεί να είναι η, η απόλυτη καταπίεση και φυλακή και να νιώθει πολύ πιο άνετα κάπου έτσι, πώς να το πω, πιο τακτοποιημένα σε ένα σπίτι με άπλα τέλο πάντων. Στη συνέχεια ε, αφήνουμε την ε, country που ασχοληθήκαμε κυρίως στο πρώτο μισάρο και θα πιάσουμε ένα folk κομμάτι το οποίο το έχουν διασκευάσει η Clear Clearwater Revival για τους φίλους CCR για το άλμπουμ τους του 1969 «Willy and the Poor Boys. Το κομμάτι είναι ένα κλασικό folk κομμάτι φυλακής το οποίο έχει διασκευαστεί από τον ε, John Fogerty και στην ουσία στους στίχους ακούμε και βλέπουμε την ε, οπτική ενός ε, κρατούμενου για τα πράγματα κυνηγώντα ένα ε, πολύ αγαπημένο φως το οποίο αυτό είναι ένα τρένο που περνάει. Φαντάζομαι ειδικά για την για τους φυλακισμένους της Αμερικής ε, και ειδικά των αρχών του αιώνα, το πιο εύκολος τρόπος έτσι να χάσεις, ε, χάσουν τα ίχνη σου, αν κατάφερνες να δραπετεύσεις, ήταν να πηδήξεις ένα τρένο και να σε πάει έτσι σε μια άγνωστη ε, τοποθεσία και να αρχίσει εκεί μια νέα ζωή με ψευδόνυμο, ξέρετε, όλα αυτά τα κλισέ των ταινιών και για να το κάνεις αυτό θα χρειαστείς ένα, μια υπερταχεία, όπως ας πούμε την ε, Midnight Special. to the table see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. κλασικός ε, ήχος ε, CCR, Creedence Clearwater Revival. Midnight Special λοιπόν, κάπως ε, τα folk ε, κομμάτια της Αμερικής, ειδικά τα, των αρχών του αιώνα, είναι κάπως αντίστοιχα πιστεύουμε τα δικά μας δημοτικά τραγούδια. Χάνεται η προέλευση ε, από πού έχει έρθει, χάνεται ποιος είναι ο στιχουργός και διασκευάζονται ξανά και ξανά από πολλές, ε, πολλούς διαφορετικούς ε, καλλιτέχνες. Ε, υπάρχει η φυλακή κυριολεκτική, ε, τύχη, σειρματοπλέγματα, ένοπλη, φρουρή κτλ. Και υπάρχει και βέβαια η γλυκιά φυλακή που λένε, και που λέει εδώ ο James Brown, ο οποίος μάλλον δεν θέλει και να πολύ δραπετεύσει Prisoner of Love. I need no shackles to remind me. I'm just a prisoner. Don't let me be a prisoner. From what command I stand and wait now. let me be a prisoner. What's the good of my caring if someone sharing those arms, but not with me? Although she has another, and I can't have another. πόσο διαφορετικά ακούγονται του James Brown τα πάντα, ε? έτσι πιο ε, mellow, όχι αυτό το έτσι νευρόσπαστο των 70s. Ε, Φυλακισμένος της αγάπης λοιπόν και ποιος ε, θέλει να δραπετεύσει από τέτοια γλυκιά φυλακή. Στον αντίποδα όμως η System of a Down οι οποίοι ποτέ δεν μας ήσανε τα λόγια τους για την ε, κατάσταση στην Αμερική. Ε, και φανταστείτε, αυτό το κομμάτι το γράψαν ε, όταν βγήκε το Toxicity 2001-2, κάπου εκεί. Ε, Prison Song, το κομμάτι της φυλακής, όπου έτσι με πολύ σταρά τα λόγια και ένα και ένα κάνουν δύο, περιγράφουν πώς στην Αμερική βολεύει το σοφρονιστικό σύστημα να έχει όλο και περισσότερους ε, κρατούμενους και ε, καθώς και αυτοί να μην ε, επανεντάσσονται ποτέ στην ε, κοινωνία. System of Down, Prison Song. To clamp down with your iron fist. Drugs became conveniently available for all the kids. Following the right's movement to clamp down with your iron fist. Drugs became conveniently available for all the kids. Mother, I'm not crack, my smack, my bitch, right here in Hollywood. Nearly two million Americans are incarcerated in the prison system, prison system of the U.S. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. offenders, fill your prisons you don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the new non-rich. Minor drug offenders, fill your prisons you don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the new non-rich. Mother, my crack, my smack, my bitch, right here in Hollywood. The percentage of Americans in the prison system, prison system has doubled since 1985. They're trying to build a prison. They're trying to tax to pay for secret wars around the world. Drugs are now your global policy. Now you police the globe. My, my my, crack, my smack, my bitch, right here in Hollywood. Drug money's used to rig elections and train brutal corporate-sponsored dictators around the world. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. For you and me to live in. Πολύ ξεκάθαρη η πολιτική στάση των System of Down και τα κάνουν τα, τα άλλη που λέμε και εξηγούν πως το σύστημα των φυλακών έχει και μια εξυπηρέτηση της ε, αμερικάνικης οικονομίας. Κυρίως τα περισσότερα κομμάτια που ακούμε σε αυτή την εκπομπή από το Αμέρικα μας έρχονται, ίσως επειδή όντως και εκεί οι αριθμοί των κρατουμένων είναι πιο μεγάλοι και κάπως το νομικό σύστημα λίγο πιο δυσκίνητο. My Chemical Romance για τη συνέχεια ε, με ένα άλλο κλισέ επίσης των ε, φυλακών You know what they do to guys like us in prison Ξέρεις τι κάνουν σε τύπους σαν και εμάς στη φυλακή ε, Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε το 2004 από τον δίσκο των ε, My Chemical Romance Three Cheers for Sweet Revenge είναι συνεργασία. Στα backing vocals είναι ο Bert McCracken του συγκροτήματος The Used και το συγκεκριμένο κομμάτι όπως και το υπόλοιπο άλμπουμ είναι concept album και ακολουθούμε την ε, ζωή του πρωταγωνιστή του Demolition Lover ο οποίος έχει μπλεχτεί σε μια κατάσταση με τελείως κινηματογραφική που περιλαμβάνει έγκλημα και τιμωρία και κάπως ε, κάπου εκεί ε, προβάλλεται και η ατάκα του τίτλου του κομματιού. Είναι ένα τραγούδι που είναι από αυτά που αγαπάει πολύ το fan base των MCR ε, για τα live. Ας το ακούσουμε και τα ξαναλέμε σε λίγο. of a gunfight in the center of a restaurant. They say, Come with your arms raised high.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 But all these years that I've been here, ain't nobody got past red. Hear the warden say, Come on, somebody. Why don't you run? Oh, raise your kitchen to have a little fun. Get my lantern, get my gun. Little happy treat for the morning come. I paid off a guard and he stepped out of the gate. And when I take old Red on his evening run, I just drop him off and wait. Hear the warden say, Come on, somebody, why don't you run? Old Red's itching to have a little fun. Get my lantern, get my gun. Red'll have you treat for the morning come. Now old Red got used to seeing his little lady there every night. So I kept him away for three or four days and I waited till the time was right. I made my run with the evening sun and I smiled when I heard him let him out. Cause I headed north to Tennessee and old Red was headed south. I hear the water say, come on somebody, why don't you run? Old Reggie's itching to have a little fun. Get my lantern, get my gun, riddle will have treat for the morning come. Now there's some red-haired blue ticks all through the South. Love got me in there and love got me out. Επιστρέψαμε λοιπόν ακριβώς στα μισά της αποψινής εκπομπής, μία ώρα πίσω μας, μία ώρα μας απομένει. Και αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, είμαι ο Κώστας, είναι η εκπομπή «Απολαύστα Νέθινα και έχουμε αφιέρωμα σε τραγούδια και φυλακές, κρατούμενους, αποδράσεις, όλα αυτά. Εδώ λοιπόν είχαμε τον ε, George Jones, από ένα τραγούδι του 1990 από το άλμπουμ You Are Be Here With Me. Πολλοί τον ε, μπερδεύουν με τον ε, Blake Shelton, ο οποίος έκανε το ίδιο κομμάτι, μεγάλη επιτυχία το 2002. Ο Jones όμως, τον οποίο και τον ακούσαμε, ήταν αυτός που πρωτοκυκλοφόρησε ε, το track. Η ιστορία λοιπόν ε, είναι μια μπαλάντα και είναι το τέλειο σχέδιο απόδρασης. Ε, ο τίτλος του κομματιού, Old Red, είναι ένα tracking hound, ένα σκυλί δηλαδή, που εντοπίζει τα έχνη των ανθρώπων. Ξέρετε πώς είναι αυτά που τα πηγαίνουν στους σεισμούς και ψάχνουν τα ερήπια. Ένα τέτοιο, μια τέτοια ράτσα καταλαβαίνω εγώ. Και αυτά τα σκυλιά λοιπόν ε, είναι εγγύηση ότι οι κρατούμενοι δεν θα ραπετεύσουν καθώς τα ίχνη τους θα τα εντοπίσουν πολύ γρήγορα. Ο αφηγητής λοιπόν ε, συνεννοείται με τον ξάδερφό του και φέρνει ένα θηλυκό τέτοιο σκυλί σε ένα κοντινό βάλτο και στις ε, απογευματινές ε, βόλτες με, την, ε, με τον Red, τον ε, σκύλο των φυλακών, ο αφηγητής ε, αφήνει τα δύο σκυλιά να συναντιούνται και να ζευγαρώνουν. Και αφού τον έχει συνηθίσει τον σκύλο να περιμένει την ε, συνάντηση, ο αφηγητής ε, σταματάει να τον πηγαίνει για βόλτα για μερικές μέρες και όταν τελικά αποφασίζει να κάνει την κίνησή του, οι δεσμοφύλακες ελευθερώνουν το σκύλο να εντοπίσει τα ίχνη του, όμως αντί να ψάξει τα ίχνη του δραπέτη, ο σκύλος ε, ψάχνει να βρει την ε, καλή του και ο ήρωάς μας έχει ήδη δραπετεύσει βόρεια του Τενεσί. Ωραίο story, ωραία σύλληψη και έτσι κλασικό Αμερικάνα vibe. Ε, υπάρχουν ε, διάφορες λέξεις για την αργό, ε, για τη φυλακή για την αργό και μία από αυτές τις αμερικάνικες είναι το chain gang. Και οι Pretenders εδώ μας ε, περιγράφουν μια ιστορία πως κάποιος ξαναγυρνάει στη στενή. Back on the Chain Gang. Those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Oh, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. Οι Pretenders λοιπόν, Back on the Chain Gang, το κομμάτι πρώτο κυκλοφόρησε σαν single το Σεπτέμβριο του 1982, αργότερα επανεφανίστηκε σε, στο soundtrack της ταινίας ε, King of Comedy του, που παίζει και ο Niro και στο άλμπουμ του group του 1984 Learning to Crawl είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία και έφτασε το νούμερο 5 του top 100 ε, Billboard. Ε, ενώ στην αρχή γράφτηκε για τη σχέση της ε, Heidi μαζί με τον ε, Ray Davis, τον Kings, το κομμάτι τελικά έμενε να είναι ένας φόρος τιμής για τον κιθαρίστα James Hanneman Scott, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών ε, κάποιες μέρες μόνο ελάχιστες πριν την ηχογράφηση αυτού του κομματιού. Οπότε Back on the Chain Gang ε, μπορούμε να το πάρουμε μεταφορικά σαν ε, μία μεταφορά για την υποτροπή ας πούμε το ξανακύλισμα στην ε, ηρωίνη. Ε, η χαρακτηριστικός ήχος του της ε, κιθάρας σε αυτό το κομμάτι ε, είναι επηρεασμένος και από το κομμάτι του Sam Cooke του 1960 Chain Gang το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Uh, ah, uh, uh, Ah. Ah. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, Ooh, ah, ooh. you know. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing, wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, mm, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman, whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, hmm, my, my, my, my, my, my, my. My work is so hard, give me water. I'm thirsty, my. My work is so hard, oh my, my, my, my, my, my. My work is so hard. Αυτό λοιπόν είναι το Chain Gang, το οποίο ε, με διαφωτίζει κιόλας ότι δεν είναι η αργό για τη φυλακή, αλλά είναι μάλλον ε, για την ε, καταναγκαστική εργασία των φυλακισμένων, οι οποίοι, αν θυμάστε και στο ταινίσα το «Δερφέ μου που είσαι», που είναι και κατά μήκο ενός δρόμου, ας πούμε, δεμένοι με αλυσίδες από τα πόδια, και είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν έτσι με πολύ άσχημες ε, συνθήκες. Ο Κουκ λοιπόν έγραψε το κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε στις 26 Ιουλίου του 1960 μετά από μια τυχαία ε, συνέβρεση με κρατούμενους που δουλεύαν στην άκρη του αυτοκινητόδρομου ενώ ο ίδιος ε, μεταφέρονταν για την ε, περιοδία του. Αυτός και ο αδερφός του σταμάτησαν ξανά και ξανά να μοιράσουν τσιγάρα στους κρατούμενους οι οποίοι ήταν και σκάβανε. Ε, οι χαρακτηριστικοί ήχοι που ακούγονται έτσι ρυθμικά από τις φωνές στο κομμάτι ε, προσπαθούν να μιμηθούν τους ε, ήχους από τις βαριοπούλες και τις αξίνες που χτυπάνε το έδαφος σε αυτή την ε, καταναγκαστική εργασία. Ενώ το κομμάτι έτσι ακούγεται upbeat και έτσι χαροπό, θεωρείται ένα από τα κομμάτια τα οποία είναι από τα πρώτα που μιλήσαν ανοιχτά για τις ε, δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των ε, κρατουμένων και κυρίως τις ε, φιλετικές ανισότητες στις ε, φυλακές του Αμερικάνικου Νότου κατά τη διάρκεια του ε, Jim Crow. Και ποιος καλύτερος από το να μας μιλήσει για τις φιλετικές ανισότητες από το πιο γκάγκστα γκρουπ. ever. Public Enemy, Black Steel in the Hour of Chaos. I want everybody in the house to say ho! Yo, Chuck, kick it to him, man! A ballad behind bars, or you could say real rock from the rock. An unusual musical happening in a most unusual place. The state prison I got a letter from the government the other day. I opened and read it and said they were suckers. They wanted me for their army or whatever. Picture me giving a damn, I said never. Here is a land that never gave a damn about a brother like me and myself because they never did. I wasn't with it, but just that very minute it occurred to me. The suckers had authority. Cold sweating as I dwell in my cell. How long has it been? They got me sitting in a state pen. I gotta get out, but that thought was thought before. I contemplated a plan on the cell floor. I'm not a fugitive on the run, Brother, brother like me begun to be another one. Public enemy serving time, they drew the line, y'all and criticized me for some crime. Nevertheless, they could not understand that I'm a black man and I can never be a veteran. On the strength the situation's unreal, I got a raw deal. So I'm looking for the steel. Hey, yo, Chuck, you serious? You in the justice, man? Word them up. I'm looking for that steel. Yo, man, we gonna break you out of there, man. We ain't going out like that, man. Don't you know? in the time that I'm serving. Telling you what happened the same time they're throwing. Four of us packed in a cell like slaves. Oh well, the same motherfucker got us living in his hell. You have to realize what is the form of slavery organized under a swarm of devils. Straight up, word them up on the level. The reasons are several, most of them federal. Here's my plan anyway, and I say I got but only some I could trust. Yo, some do a bit from one to ten, but I never did, and plus I never been. I'm on a tier with no tears should ever fall. Cell blocked and locked, I never clock it, y'all. Cause time and time again, time that got me serving to those to them. I'm not a citizen, but ever when I catch a CEO sleeping on the job I'm planning is on go ahead. I want a strength, I'ma tell you the deal. I got nothing to lose, cause I'm going. I grabbed his gun and he did what I said so. And every man's the man got served. Along with the time they served, decency was deserved. To understand my demands, I gave a warning. I wanted the governor, y'all, and plus the warden to know that I was innocent. Because I'm militant, posing a threat. You better fucking up the government. My plan said I had to get out and break north. Just like Oliver's neck, I had to get off. My boys had the feds in check. They couldn't try nothing. We had a force to instigate a prison riot. This what it takes for peace, so I just took a piece. Black for black, it's high time to cut the leash. Freedom to get out to the ghetto, no sellout. Six COs we got, we ought to put their head out. But I'll giving a chance cause I'm civilized. As for rest of the world, they can't realize a cell is hell. I'm a rebel, so I rebel. Between bars, got me thinking like an animal. Got a woman CEO to call me a copter. She tried to get away, and I popped her twice, right? No one to get nice. I had six CEOs, and now it's five to go, and I'm serious. Call me delirious, but I'm still a captive. I gotta rap this time to break as time grows a ten. I got my steel in my right hand. Now I'm looking for the fence. Hey yo, Chuck, we got the dope plan in effect. G word to the man. I'm looking for that fence. As I ventured into the courtyard, followed by 52 brothers, bruised, battered, and scarred, but hard. Going out with a bang, ready to bang out. The power from the sky, from the tower, shots rang out. Yes, in some clothes I figure I trigger my steel stand and hold my post. This is what I mean, an anti-nigga machine. If I come out alive, then they won't come clean. Then I threw up, my steel bullets flew up. And to my surprise, the wall and tower blew up. Who shot what, who, what, the bazooka was who? Into my rescue, it was the S1W. Secure my getaway, so I just got away. The joint broke from the black smoke. Then they saw it was rougher than the average bluffer. Cause the steel was black, the attitude exact the chase is on, telling you to come on. 53 brothers on the run, and we are gone. Black Steel in the Hour of Chaos. Είναι από τα πιο γνωστά και τραγούδια ορόσημο των ε, Public Enemy, το, από τα πιο πολιτικοποιημένα τους ίσως, το 1988 μας έρχεται αυτό το κομμάτι και έχει μπει και σαν ε, soundtrack στο video game που κυκλοφόρησε το 2023 με τίτλο Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Ε, ε, κυκλοφόρησε σαν ε, track από το album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Το κομμάτι αφηγείται την ιστορία ενός ε, δραπέτη, ο οποίος έχει φύγει από τη φυλακή μετά από την άρνησή του να καταταγεί στο στρατό. Ξέρετε, στην Αμερική είναι αυτό το ενδιάμεσο, δεν είναι υποχρεωτική θητεία, αλλά κάπως κάτι γίνεται και όταν σε φωνάξουν πρέπει να πας ε, βασισμένη σε ένα sample του Isaac Hayes είναι το κομμάτι και θεωρείται για πολλούς από τα πιο σημαντικά hip-hop κομμάτια όλων των εποχών και το έχουν διασκευάσει καλλιτέχνες όπως ο Τρίκι και μέχρι και η Σεπουλτούρα. Ε, θα πάμε σε κάτι πιο light, ηχητικά τουλάχιστον και συναισθηματικά γιατί ακόμα και σε ένα σκληρό περιβάλλον σαν τη φυλακή κάποια στιγμή είναι Χριστούγεννα. John Prine, Christmas in Prison. was Christmas in prison, and the food was real good. We had turkey and pistols carved out of wood. And I dream of her always, even when I don't dream. Her name's on my tongue, and her blood's in my strength. Wait a while, eternity. Oh, my Nature's got nothing on me. Come to me, run to me, come to me now. We're rolling, my sweetheart, we're blowing, by God. of a chess game with someone I admire, or a picnic in the rain after a prairie fire. Her heart is as big as this whole goddamn jail, and she's sweeter than saccharine at a drugstore sale. Wait a while, eternity. Old Mother Nature's got nothing on me. to me, come to me now. We're rolling, my sweetheart, we're flowing. my God. searchlight in the big yard swings round with the gun and spotlights, snowflakes like the dust in the sun. It's Christmas in prison, there'll be music tonight. I'll probably get homesick. I'll love you, good night. Wait a while, eternity. Oh, my nature's got nothing on me. Come to me, run to me, come to me. Oh, goddamn jail, and she's sweeter than saccharin at a drugstore sale. Wait a while, eternity. Old Mother Nature's got nothing on me. Come to me, run to me, come to me now. We're rolling my sweetheart, we're flowing by God. The searchlight in the big yard swings round with the gun and spotlights, snowflakes like the dust in the sun. It's Christmas in prison, there'll be music tonight. I'll probably get homesick. I'll love you, good night. Way wild eternity. Oh, my nature's got nothing on me. Come to me, run to me, come to me now. We're rolling, my sweetheart, we're flowing back God. A decade later, and our passion for music still grows. Records keep on spinning and we keep broadcasting. 10 years connoisseur. We keep broadcasting, you stay tuned. Φτάσαμε και σίως στο τελευταίο ημίωρο και ετοιμάζουμε <laughs> την απόδρασή μας <coughs> ενώντα το, το τη της εκπομπής τέλος πάντων μην το πάρετε ότι είμαστε φυλακισμένοι εδώ πέρα ε, κάποιοι stars υπήρξαν ε, stars σε πολλαπλά επίπεδα ο βασιλιάς ας πούμε, ε, μην ρωτάτε ποιος είναι ο βασιλιάς, ένας είναι ο βασιλιάς του rock'n'roll, υπήρξε σπουδαίος τόσο στα τραγουδιστικό χορευτικά του, όσο και στα περάσματά του από τις ταινίε που έπαιξε. Έτσι λοιπόν, τι πιο άλλο ταιριαστό για φυλακές, Jailhouse Rock είναι το κομμάτι τίτλος του κομματιού αλλά και της ταινία του 1957 που και στα δύο βέβαια πρωταγωνιστεί ο Elvis ε, Presley. Το κομμάτι κυκλοφόρησε συγκεκριμένα στις 24 Σεπτεμβρίου του 1957 σαν ε, πτάιντσο συγκλάκι για να ταυτιστεί με την κυκλοφορία της ε, ταινίας. Το κομμάτι το γράψανε ο Τζέρι Λέιμπερ και ο Μάικ Στόλερ και φυσικά το κομμάτι έφτασε στην κορυφή του νούμερο 1 του Billboard και έμεινε εκεί για 7 εβδομάδες. Ε, η ταινία τώρα, του 1957, ο Elvis υποδείται τον Vince Everett, έναν ε, νεαρό άνδρα ο οποίος έχει μπει στη φυλακή για ανθρωποκτονία και εκεί μέσα μαθαίνει να παίζει κιθάρα και γίνεται αστέρας, αστέρι μετά την ε, αποφυλάκησή του. Ε, το ομώνυμο κομμάτι της ταινίας έχει μια ε, φοβερή χορογραφία η οποία είναι από τον Έλβις και τον Άλτεξ Ρομέρο ε, μέσα στο κελί. Ε, η σκηνή αυτή θεωρείται από πολλούς ως το απόγειο της ε, καριέρας ε, του Elvis. Ε, η τραγωδία ήταν ότι η πρωταγωνίστρια της ταινίας, Judy Tyler, σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό δυστύχημα μέρες πριν η ταινία μονταριστεί ολοκληρωτικά και βγει στους ε, κινηματογράφους. Οι φήμες λένε ότι ο Elvis είχε επηρεαστεί πολύ άσχημα ψυχολογικά και δεν ξαναείδε ποτέ την ε, ταινία. Υπάρχει και ένας ε, φορέας στην Αμερική, ο οποίος λέγεται National Film Registry και διαλέχτηκε η ταινία αυτή και το κομμάτι φαντάζομαι στην το 2004 για την ε, διατήρησή της στο αρχείο ως ε, ιστορικά, αισθητικά και πολιτισμικά σημαντική. Elvis Presley λοιπόν, Jailhouse Rock. She was a purple gang, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in old cell block. Put down to the jail, let's rock. Number 47 said to number 3. You the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail, hard rock away. snake βασιλιάς λοιπόν, φυλακισμένος κατά φαντασία ή μάλλον κατά μυθοπλασία βάσει σεναρίου του Jailhouse Rock. Ο επόμενος ε, κύριος όμως, ο Booker White, ήταν ε, πραγματικός κρατούμενος και με αφορμή αυτή την ε, φυλάκιση έγραψε το Parchman Farm Blues, το οποίο είναι ένα ε, χαρακτηριστικό blues κομμάτι του ε, δέλτα του Mississippi και είναι τελείως αυτογραφικό. Κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1940 και περιγράφει την παραμονή του στο κρατικό σοφρονιστικό κατάστημα του Mississippi γνωστό στην πιάτσα ως Parchman Farm. Εκεί ε, κρατήθηκε για το περιστατικό ενός πυροβολισμού από το 1937 μέχρι το 39. Ε, η παραγωγή κράτησε ε, περίπου ε, 12 μέρες γιατί κυκλοφορήσανε και άλλα tracks ε, μαζί με αυτό και ε, οι στίχοι περιγράφουν τη σκληρή πραγματικότητα της φυλακής και τη σκληρή δουλειά και όπως λέει και ο ίδιος ο White, I'm down on Parchman Farm, but I'm sure I don't mean no harm. Πολλοί διασκευάσανε το κομμάτι του και σε πιο έτσι jazz αίσθηση και το, η επιτυχία του κομματιού ε, όχι του, αυτού του κομματιού, του κομματιού Shake M On Down, το οποίο κυκλοφόρησε ενώ ο ίδιος ε, ήταν κρατούμενος, τον είχε κάνει κάπως σαν να ήταν έτσι ε, φυλακισμένος Ε, ε στην αρχή κυκλοφόρησε σε δίσκο 78 στροφών, όμως επανακυκλοφόρησε το 1970 από την Columbia Records σε επανέκδοση. Ας το ακούσουμε. Just give me five days more and down on parchment fall. Just give me life there, small hand, down on parchment fall. I would hate it so bad, but I left my wife and my own. Goodbye, wife. wine. Oh, you have done down. Oh, goodbye, wife. Oh, you have done down. But I hope someday you will heal my lonesome song. κιθάρες και χρούτσου χρούτσου παλιά ηχογράφησης βινιλίου, ό,τι καλύτερο και ατμοσφαιρικό. Πολλοί κρινιάζανε παλιά για τους ε, ράπερς ότι τραγουδούσαν πράγματα τα οποία δεν τα έχουν ζήσει ή ότι τα φαντάζονται και τώρα ειδικά με τους τράπερς που περισσότεροι από αυτούς κάπως ε, είναι μέσα στην παραβατικότητα ε, υπάρχει το οξύμορο ότι τραγουδάνε για αυτά που όντω κάνουν και δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Τέλος πάντων, ένας εκπρόσωπος αυτής της σκηνής περιγράφει και αυτός έναν εγκλισμό. Akon Locked Up. patrolling. patrolling. Now they done stop me and I get locked up. They won't let me out. They won't let me out. I'm locked up. They won't let me out. No. making so much money. money. Products moving fast. fast. Put away the stash. And as I sold the last pack, around and got locked up. They won't let me out. They won't let me out. Locked up. They won't let Visitation no longer comes by. seems like they forgot about me. Commissary is getting empty. My cellmates eating food without me. Can't wait to get out and move forward with my life. Got a family that loves me and wants me to do right. But instead, I'm here locked up. They won't let me out. They won't let Αυτό ήταν λοιπόν φίλες φίλοι. Άλλη μια εκπομπή από στην Έθινα έφτασε στο τέλος της. Καλή λευτεριά από όλες αυτές τις ε, φυλακές που ακούσαμε. Θα σας αφήσω με τους αγαπημένους ε, Murder by Death που τους ε, αναφέραμε και στην αρχή. Ball and Chain για αυτές έτσι, τις σκηνέ που έχουμε δει με τις ταινίες, με την καταναγκαστική εργασία και νομίζω και ο ήχος των ε, Murdered by Death έτσι που είναι ε, αυτό το country αμερικάνα folk ταιριάζει πολύ θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα ε, όσοι δεν ε, μας προλάβατε live θα ανέβει και ο Σονούπο και η επόψινη ηχογράφηση μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν μην ξεχνάτε απολαμβάνετε ανεύθυνα